الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه تسليما مزيدا اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهاده أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ربنا أعنا ولا تعن علينا انصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من باغى علينا اللهم اجعلنا لك ذاكرين شاكرين طائعين إليك مخبتين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة قلوبنا أما بعد majlisi ya leo itakuwa ni kutekeleza kile tulichowaahidi na kuwatangazia kwenye siku zilizopita kwamba tutakuwa na majalis maalumu kwa ajili ya kubainisha ubabaishaji na upotoshaji unaofanywa na baadhi ya walinganizi wanaojinasibu na sunna na salafia na hali ya kuwa wao na sunna na salafia wako mbali nayo hii itakuwa ndio majlisi yetu ya kwanza tunatarajia tutakuwa na majalisi zaidi ya moja inawezekana zikawa majalisi mbili tatu na itakapolazimu kurefuka zaidi ya hapo insha Allah tutataarifiana na tutapanga wakati na tutajitahidi biidhnillahi alkarim majalisi hizi zisirifuke sana ziwe ziko ndani ya wakati ule wa darasa zetu za kawaida kwa hiyo katika usiku huu wa leo sijajua ni tarehe 30 au mosi katika mwezi وربيع الأول كم من ثلاثين صفر أو موسم يندام بس عبر ما زنجتيون يكون ببعد هو جاندام فقلتك بقول يا خباري هذه الليلة ليلة ليلة الثلاثاء سيكوا كونكيا جمان تاريخ هي ثلاثين كتك موزي صفر مواكوا ست واربعين واربعمائة بعد al-alf min al-hijra ambayo itakuwa unalingana na usiku wa tarehe tatu ya mwezi wa tisa mwaka wa 2024 miladia katika meza yetu leo tutakuwa na maudhui muhimu nzuri kwa sababu ndani yake kuna faida za kielimu zinazowafaa wanafunzi tulabu ilm duat waalimu na waislamu mbalimbali ambao wanataka kujua haki katika mambo na namna ya kuweza kuendea milango ya haki da'wa salafia ina misingi yake ina kanuni zake ina vitu vyenye kuidhibiti ina miko yoyote atakayekiuka kwa maksudi basi huwa anatoka nje ya njia hiyo ya salafia hata kama atadai na atajinasibu na salafia lakini maadamu anakiuka kanuni hizo na misingi hiyo basi atatoka nje kama vile ambavyo Uislamu una misingi yake na taratibu zake na mambo yake mipaka iliyowekwa yoyote atakayevuka basi anakuwa amejitoa katika Uislamu na waqidh za Uislamu zipo kwa hata ukidai kwamba mimi bado Muislamu lakini wakati huo huo wafanya mambo ya kuuvunja ule Uislamu unatoka nje Uislamu na madai yako hayatasikilizwa cha kufanya ni wewe kile ulichokiharibu kitengeneze urudi katika mstari kwa taratibu zake zilizowekwa na sio kutafuta huruma za watu kutafuta msaada kutoka kwa hawa na wale ili wakunusuru bila ya kurekebisha ulichokiharibu kwa hiyo hivyo hivyo kila kinachofungamana na Uislamu nacho kina taratibu kama hizo alislamu ni dini rahma Uislamu ni dini ya rahma lakini ina taratibu zake takiwi kuzikiuka na dawa salafia ndio alislamu sahih ndio ule uislamu sahihi kabisa atakaye khalif atakuwa mkhalifu ule uislamu sahihi aliyokuja nao mtume sallallahu alaihi wasallam uislamu waliobeba masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wakaueneza katika ulimwengu wakausomesha wakaupigania ukaenea wakaja tabiin wakaupokea Uislamu huo wakaueneza wakaufundisha kwa juhudi kubwa kabisa hivyo hivyo kizazi baada ya kizazi mpaka Uislamu ukaenea katika karne mbalimbali mpaka ukafika katika wakati wetu na mfumo wao uko wazi na moja katika sababu za kubaki wazi mfumo wao walipatikana watu katika kila zama wenye kuutetea na kuulinda ikawa hawaogopi kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala lawama za wenye kulaumu na wakawa wanaweka wazi maneno yoyote ni khalif basi anabainishwa kwa taratibu zake hata akiwa ni mtu ana umaarufu na umashuhuri wa kiasi gani anapotoka na anapokwenda nje ya mstari kuna watu wanamrudisha anapoteleza watu wanamweka sawa ili uislamu uendelee kubaki kuwa safi kupatikana msingi mzuri kabisa wa ta'an fi ruwat walhufadh wa hamalat din maneno ya kuwakosoa na kuwajeruhi wale wote wanaokosea katika wanaopokea simulizi na riwaya mambo ya kimapokeo wanaohifadhi waliobeba dini kila anayekengeuka anarudishwa katika usawa na kuwekwa wazi na hii ilikuwa ndio sera yao na ndio sunna yao na sunna hii ni sunna muttabaa na itaendelea kuwepo mpaka kiyama ila an yati Allah biamri ila an yati Allah biamri jambo hili litakuwa lenye kuendelea na watapatikana watu aina hii ndio pale al-Hafidh ibn Rajab rahimahullahu ta'ala ah, katika kitabu chake maarufu al-Farq baina an-nasihati wa tayir katika ukurasa wa 403 akaleta maneno waweka sawa wale wanao wanaowatia makosa maulama waliosimama kutetea dini wakidhani kwamba wanawahusudu wenzao palitokea watu walikuwa wanaonekana ni zuhad wacha Mungu watu wamejikita kwenye ibada lakini wana mikhalafati katika mambo ya sunna au wana dhaifu fulani katika masala fulani walipatikana wanaozuoni wakawa wanawakosoa wale na kuwatahadharisha kwamba fulani kadha fulani kadha fulani msimsikilize fulani msimsikilize kuna watu wakaona kwamba ah, labda ni uhasidi kwa nini wao wanafanya hivyo wanawasema wenzao al bin Rajab rahimahullah ta'ala akalieleza hili lakini kabla yake al-Imam Ibn al-Jawzi tasoma qawli Ibn al-Qayyim al-Jawziyya جواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن حمية أو ذبا عن الله ورسوله ومن هذا طعن أهل الحديث في من طعنوا فيه من الرواد ومن هذا طعن ورثة الأنبياء وأهل السنة في أهل الأهواء والبدع لله لا لحظوظهم وأغراضهم الامام ابن القيم رحمه الله rahimahullahu ta'ala anasema na kujuzu kuwajeruhi watu kwa kile ambacho kimezidi au kimeshinda katika ijtihadi yani kile ambacho kimemdhihirikia mtu mwenye kufanya jitihadi yule mwenye kujeruhi kwa ajili ya kuhami au kwa ajili ya hamia hamia ni kama mori ah, na kwa ajili ya kuihami dini ya Allah na mtume wake na kwa sababu hii sallallahu alaihi wasallam watu wa hadithi waliwafanyia tani na waliwajeruhi wapokezi kadhalika warithi wa mitume na ahli sunnati waljamaa waliwajeruhi watu wa bid'a na ahwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na si kwa ajili ya hishma zao na malengo yao binafsi akaeleza aliyoeleza al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala na haya yako katika Zadul Maadi lakini Ibn Rajab rahimahullah ta'ala naye akasema la farqa baina at-ta'n fi الطعن في رواة حفاظ الحديث ولا التمييز بين من تقبل روايته wa ومن لا تقبل وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منها على غير تأويله وتمسك بما لا يتمسك به ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أنا سيما هكونا تفوتي كاتي يكوى na نكوى تهوم وبكيزي وهفاذي وحديثي wala kuwajeruhi katika kupambanua yule ambaye hukubaliwa riwaya zake na yule ambaye hakubaliwi na baina ya kuwabainisha kubainisha kosa la mtu anayekosea katika kufahamu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam katika kufahamu maana ya kitabu yani alqur'ani na maana ya sunna akaleta tawili na akatafsiri kitu katika hivyo kinyume na tawili yake au kinyume na tafsiri yake iliyo sahihi akashikamana na jambo ambalo halifai kushikamana nalo itafaa kufanya hivyo ili patahadhariwe watu watahadhari wasiji wakamfuata yeye katika lile alilokosea na wanaozuni wote wameafikiana juu ya kufaa jambo hilo na hapo ndipo kwenye salama ya dini kwa maana ya kwamba mtu anapokosea anatakiwa arekebishwe kwa haki kwa ilmu na kwa haki yani kwa uadilifu isiwe kwa hawa za nafsi kwamba wataka kumkomesha mtu fulani wataka kumgaragaza mtu fulani ili aonekane hana nafasi yoyote katika mujtama hajui kitu na mfano maneno kama haya au mfano malengo kama hayo la haitakikani yatakiwa lengo liwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na ukosoaji uwe kwa elimu na uadilifu hivi ndivyo inavyotakiwa sasa ikiwa mtu amekosolewa kwa elimu na uadilifu kisha akaleta inadi akaleta ususuwavu na upinzani na ushindani hilo ni juu yake yeye na hukumu itahama kutoka hapa kwenda katika sehemu nyingine kwa hili ni jambo lazima watu walijue ni jambo muhimu kwa ahli sunna walijue kwamba kuwafanyia tani na kuwakosoa wanaokosea ima ni katika ahli sunna au waliokhalifu njia ya ahli sunna fil jamaa ni jambo linalotakiwa kwa hiyo haya maneno yao ni kama utangulizi wa haya nataka kuyasema siku chache zilizopita nilizungumza hapa kuzungumza na kumkosoa mtu mmoja akiitwa Daktari Islam. Daktari Islam alizungumza maneno ambayo ni kinyume na msingi wa ahli sunna wal jamaa. Na maneno yale kama yataachwa basi watu wataona kwamba ni sawa lakini ndani yake kuna uharibifu mkubwa sana kwa sababu si sawa ndani yake kuna uharibifu mkubwa kwa sababu mlango huo ukifunguka basi uh, soko la watu wa bid'a litapata nguvu kwa sababu tukifungua mlango ya kwamba yafaa kuchukua elimu au kusoma na kumsikiliza yoyote na watu wakafahamu hivyo wakaelewa hivyo basi watasikilizwa wasiofaa kusikilizwa na watu watasoma kwa watu wasiofaa kusomesha na upotevu utapatikana hivi sasa baadhi ya watu wajua kwamba hilo ni jambo lisilofaa lakini bado wafanya je wakiambiwa kwamba yafaa na wakahalalishiwa hilo uharibifu wake utakuwa ni mkubwa sana sasa tulipozungumza maneno haya akajitokeza tena yeye sisi tulizungumza muhadhara mmoja yeye akakaa akajifungia akaandika akatoa makala yake lakini makala akaandika kwa lugha ya Kiarabu muhadhara tuliojibu ambao una maneno yake yasiyo ya sawa ameuzungumza Kiswahili hapa Tanga pana msikiti pale mpya wa taasisi ya Ansar mahisbi wale hapa maeneo ya Duga Mwembeni hapa inaitwa al Ghuraba alizungumza pale kwa Kiswahili akaulizwa maswali Kiswahili akajibu Kiswahili sisi tukamkosoa Kiswahili yeye akajifungia akaandika Kiarabu nitaeleza kwa nini kafanya hivyo au mazungumzo yataonyesha tu kwamba kwa nini kakimbia kwenye Kiswahili kwenda kwenye Kiarabu na na yakini kwamba wale walikuwa wakizungumza nao pale na waliomuuliza maswali wale walikuwa kiuliza maswali kwa yale maswali vile walivyokuwa wakiuliza hawajui kile Kiarabu kile Kiarabu alichokitumia alichoandika pale wale hawakijui lakini akatumia Kiarabu simlazimishi lazima azungumze Kiswahili lakini sasa hapa mbele yangu leo na nukta kama tatu hivi nataka kuzigusia ukiisoma ile makala yake ya Kiarabu kwa sababu lengo ilikuwa nataka tubadilishe mjadala twende kwenye Kiarabu sasa ili nyinyi msiojua Kiarabu msijue kabisa kumezungumzwa nini na ndio maana hata wale wafuasi wake washabiki wengine wamekajibiwa bwana eh pamesemwa nini eh kajibiwa tu eh nini kuna kitu gani hawajui pa mchezo nini kiarabu kile eh umeelewa nini ana malengo huyo kwa nini kwenda kwenye kiarabu katoka kwenye Kiswahili na muhadhara akazungumza Kiswahili na maswali ikaulizwa Kiswahili na akajibu Kiswahili na sisi tukamkosoa kwa Kiswahili alafu akaenda kwenye Kiarabu Kiarabu kizuri angezungumza Kiarabu tangu mwanzo sasa katika ile makala ukiisoma mwenye mitaradu ala tantanati almurjif pana madai kama matatu hivi kwanza anadai bwana huyu kwamba sisi tumeyakata maneno yake tukayatoa nje ya ule mtiririko wake kwa nia mbaya nia yetu ilikuwa ni nia mbaya kama anavyosema ya kutaka kumtia kasoro na kutaka kumwangusha kwa sababu ya chuki wadui bughdha husda huu ndio mzunguko mkubwa wa maneno yake kwamba maneno yamekatwa tumechukua kipengele cha mwisho kwa nini tusichukue muhadhara wote ule ambao ulikuwa unazungumza mawani mawani'u qabuli alhaq kwa nini tukachukua hapa tu katika aliyozungumza katika makala yake ile moja ni hilo lakini la pili katika lililodhihirisha katika makala amedai kwamba yeye hajaruhusu watu kwenda kuchukua elimu kwa watu wa bidhaa kwenda kuchukua elimu kutoka kwa sheitani yani kusikia kusikiliza au kwenda kusoma iwe mtu wa bid'a au sheitani au nani nani sisi tumemzulia hapo yeye alichokizungumza yeye ni kufaa eh, suala la kukubali haki popote itakapotoka hata kama yatoka kwa sheitan kwa sababu ndio maudhui yake tangu mwanzo mpaka mwisho katika muhadhara wake anazungumzia mawani qabuli alhaq kwa hiyo anachokizungumzia yeye ni kufaa kuikubali haki kutoka mahali popote na huo ndio msimamo wa wanaozuoni msimamo wa maulama wa zamani na wa sasa wala yeye hajasema kwamba yafaa kwenda kusoma kwa watu fulani watu waovu watu wa bid'a hajasema hivyo sisi tumemzulia na ushahidi kwamba hajasema hivyo ni muhadhara wake na unwani ya muhadhara lakini pia katika uh, aliyoyaleta pale ni kwamba jambo la tatu hilo zile kauli nilizozitaja za wanawazuoni kuna kauli za wanawazuoni nilizitaja kuna kauli ya Sheikh saleh Al-Fauzani hafidhahullahu ta'ala inayotahadharisha au inaelezea kuhusu mazingatio ya kisa cha Abu Huraira radhiyallahu anhu kwamba hayako katika kuchukua kwake ilmu kutoka kwa shetani bali mazingatio yako katika iqrari ya mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza maneno yao kwamba hana faida yoyote kwa sababu huo ndio msimamo wake yeye pia pia maneno ya Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala ambayo sisi tuliyataja akayakosoa yale na kusema kwamba haya hayana faida yoyote